Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Sedamnaest lipnja 1053. godine kod Čivitatea na obali rijeke Fortore na jugu Italije Papa Lav IX doveo vojsku sastavljeno od Talijana, Lombarda te njemačkih vitezova i vojnika – Njegov je cilj konačno se riješiti normanske prijetnje. Ono što je počelo kao hodočašće normanskih vitezova u Monte Gargano, u svetište posvećeno Arhanđelu Mihajlu, zapovjedniku nebeske vojske, razvilo se u normansku vojsku, koja je širila svoj utjecaj na jugu Italije. Kod Normani su okupili sve što su imali na jugu Apeninskog poluotoka. Predvodio ih je Robert Guiscard. Papa Lav IX ekskomunicirao ih je iz zajednice vjernika. Sada ih je papina vojska trebala poraziti i istjerati iz Italije. Plan Lava IX propao je kod u silovitom naletu normanska vojska porazila je papinu, a onda se papa susreo s pobjednicima. Oni su bili uljudni, čak su pred njim klekli i zamolili za oprost. Normani su papu uljudno Libnu do Beneventa. Tamo je papa shvatio da ga Normani neće pustiti sve dok s njima ne dogovori uvjete svog puštanja. I tako je to potrajalo devet mjeseci, sve dok papa nije de facto priznao sva normanska osvajanja na jugu Italije. Tek tada su normani pustili papu i on je u ožujku 1054. došao u Rim. Lav IX nije dugo proživio. Poniženje i zatočeništvo izmorili su ga i on je 19. travnja umro. Naslijedili su ga Viktor II. koji je bio na papinskoj stolici nešto više od dvije godine i Stjepan IX. koji je papa bio 239 dana. Nakon njegove smrti rimsko plemstvo izabralo je Benedikta X. Pristalice reformi, pape Lav IX i Stjepan IX pripadali su toj struji, izabrali su Nikolu II. Ali Benedikt se nije dao i reformisti na čelu sa redovnikom Hildebrantom zatražili su 1059. pomoć od ratnika koji su tako ponizili papu i držali ga devet mjeseci u zatočeništvu. Normani su uvijek znali prepoznati prigodu i sklopili su savez s reformistima. Benedikt X izbačen je, Normani su postali papini saveznici. Hildebrand je za papu izabran 1073. Brzo će shvatiti da pomoć Normana ima veliku cijenu. Hildebrandt je desetljećima bio ključna osoba reformskog pokreta. Rođen je oko 1020. u Soranu u Toskani. Kada je postao papa 1073. svi su znali da je on najmoćnija osoba koja je zadnjih nekoliko desetljeća izabrana za vrhovnog svećenika katoličke crkve. John Julius Norvić u knjizi Normani na jugu ovako opisuje Grgura VII. Od tri velika pape 11. stoljeća, Lava IX., Grgura VII. i Urbana II., Grgur je bio najmanje privlačan i najposebniji. Dok su druga dvojica bili aristokrati, sigurni u posjedu onoga što su im dali plemenito podrijetlo i prvorazredno obrazovanje, on je bio sin toskanskog seljaka, Lombard podrijetlom, čija je svaka riječ i gesta odavala skromno podrijetlo. Ona dvojica skoro su pretpostavljali da imaju pravo na papinstvo, on je došao do njega nakon dugog i napornog, iako sve utjecajnijeg naukovanja u kuriji i to mu je uspjelo samo zbog njegove goleme sposobnosti i snage volje. Ona dvojica bila su visoka i naočita. On je bio nizak, crnomanjast, s velikim trbuhom i glasom tako slabim da su njegove rimske kolege imale problema razumjeti što je on zapravo rekao. Nije imao ništa od lavove očite svetosti, niti je imao Urbanov umješan politički instinkt i smisao za diplomaciju. Nije bio učenjak ni teolog. A opet, bilo je u njegovom karakteru nešto tako privlačno da je on skoro uvijek po automatizmu i bez napora dominirao u bilo kojoj skupini čiji je član bio. Grgura VII. poslužila je sreća. Tek što je izabran, saznao je da je Robert Guiscard, formalno vojvoda od Apulije, umro. Kao i svi normanski vitezovi koji su došli na jug Italije, Robert je rođen u Normandiji u obitelji s puno muške djece. Kako je po normanskom pravu samo najstariji sin nasljeđivao imanje kako se ono ne bi komadalo, Robert je imao izbor. Ili će biti vitez ili svećenik. Kao i većina Normana, odabrao je da bude vitez. Kako vojvode od Normandije nisu voljele da previše mladih ratobornih ratnika luta vojvodstvom, on je krenuo u svijet i oko 1047. kada mu je bilo oko 27 godina godina pridružio se svom polubratu drogu u kampaniji. Do izbora Grgura VII za papu normani su se utvrdili na jugu Italije. Grgur je znao koliko Robert može biti opasan, iako mu je formalno bio saveznik i vazal. Robertov brat Joffroy i njegov sin Robert pustošili su papine zemlje u Abrucu. Robert nije napravio ništa da bi ih zaustavio. O Robertu puno govori i njegov nadimak, Gviskard ili Lasica. Kada je Grgur čuo za Robertovu smrt, napisao je uljudno pismo sućuti njegovoj udovici, u kojemu je umrlog nazvao najdražim sinom Svete Rimske crkve. Nije prošlo ni tri tjedna i u Rim je papi stiglo pismo, ali ne od Robertove udovice, već od samog Roberta, koji je papi poručio da se oporavi od bolesti. John Julius Norvić piše da je Robert sigurno uživao u diktiranju tog pisma. I za tek izabranog papu Grgura i za vojvodu Roberta bilo je poželjno da raščiste stvari. I oni su uz posredovanje opata Deziderija iz Monte Casina odlučili se naći u Beneventu. Za dan susrta određen je 10. kolovoza 1073. John Julius Norwich piše. Susret je bio potpuni fijasko. Čini se da se ta dvojica i nisu susrela. Papa je želio za početak primiti Roberta u svojoj palači u Beneventu. Vojvoda, koji je možda imao dojavu o mogućem pokušaju ubojstva, odbio je ući u grad i predložio je da se susret održi izvan gradskih zidina. To je pak rješenje Grgur smatrao nespojivim s papinim dostojanstvom. Jadni Dezider je vjerojatno imao nezahvalan zadatak putovati amo tamo između dvoje odlučnih i nepovjerljivih karaktera i pregovarati s njima na neumoljivoj žegi kampanijskog kolovoza. Ali čak i da su njegovi napori bili uspješni i da je Vojvodu i Papu uspio dovesti licem u lice, njihov bi susret sigurno napravio više štete nego koristi. Jedini rezultat bio je potpuni raskid odnosa među njima i priznanje obje strane da je savez nemoguć i da se moraju naći neki drugi aranžmani. Grgur VII imao je na jugu Italije samo jednog značajnog saveznika, Kizulfa, princa od Salerna. Godine 1052. ubijen ubijeni Gizulfov otac Gajmar V, a Gizulfa su zarobile ubojice. Iz zarobljeništva spasili su ga normanski ratnici, koji su, naravno, za zauzvrat tražili i dobili teritorijalne ustupke. Šest godina nakon Gajmarovog ubojstva, Robert Giscard oženio se Gizulfovom sestrom. U zimu 1073. došle su vijesti da se Amalfi, važno trgovačko središte i luka, stavio pod Robertovu zaštitu. Gizulf nikada nije oprostio Amalfiju zbog toga što su neki njegovi stanovnici sudjelovali u organizaciji ubojstva njegovog oca. Robert je pak prezirao svog šogora. Zauzimanje Malfija bio je važan korak u napadu na sam Salerno. Sada je papa bio ozbiljno zabrinut. Poslao je glasnike kako bi okupio saveznike koji su mu mogli dati vojsku dovoljno jaku da pobjedi Roberta. Vojska se trebala okupiti u lipnju 1074. kod Viterba, grada smještenog oko 70 km od Rima. Robert je znao da je situacija opasna. Godine 1053. normanske snage kod Čivitata bile su ujedinjene. Sada je jedan moćni normanski princ bio na papinoj strani. I Robert je papi poslao pomirljivo pismo, a onda odlučio i doći do Rima. John Julius Norvić piše. U svojoj dugoj i neobuzdanoj karijeri Robert Gviscard često je bio nevjerojatno sretan, ali nikad mu se fortuna nije blagonaklonije osmijehnula nego tog trenutka. Trije dana čekao pred vratima Rima. Papa se nije pojavio. Baš kada su izrađeni Grgurovi planovi i dok je njegova vojska stajala spremna za napad, u njoj je izbila nesloga. Još jednom je krivnja bila na Gizulfu od Salerna. Godinama je ponašanje njegovih brodova na otvorenom moru bilo opasno blizu gusarstvu. Amalfijanci su vjerojatno najviše trpjeli, ali mnogim je trgovcima iz Pize bilo jednako loše. Kada se kontingent vojnika iz Pize, koji je poslala grofica Matilda, našao licem u lice s Gizulfom, oni nisu krili svoje osjećaje prema njemu. Čim je Grgur vidio što se događa, brzo je otpremio princa od Salerna u Rim, ali bilo je prekasno. Zauzele su se strane, vojska se rascijepila. U nekoliko dana razišla se u neredu. Grgur VII sada je ispao smiješan. Vojska koju je okupio raspala se i prije nego što je ušla u normanski teritorij. U Rimu moćne plemičke obitelji koje su nekada po svojoj volji postavljale pape uvidjele su svoju prigodu. Kasnije će se saznati da je čak jedan od kardinala i Robertu ponudio kraljevsku krunu. Robert taj plan nije prihvatio jer ga je smatrao nerealnim, ali papini neprijatelji nisu mirovali. John Julius Norvić piše. Na badnjak 1075. njegovi su neprijatelji udarili. Papa je za vrijeme mise odvučen od oltara u bazilici Santa Maria Maggiore i odveden u tajni zatvor. Uskoro ga je srdito stanovništvo Rima pronašlo i oslobodilo ga. On je mogao biti zadovoljan zbog toga što je sam spasio svog nekadašnjeg tamničara od linča, ali prije toga svijet je vidio kako su krhki temelji na kojima je počivalo njegovo prijestolje. Grgur VII morao je priznati da tim silovitim Normanima ne može ništa. Da stvar bude gora, na sjeveru u Njemačkoj mladi kralj Henrik IV. htio pokazati papi da je dovoljno star i moćan da napravi ono što su radili njegovi preci, da kontrolira pape kako on hoće. Ali nije sve to bilo tako loše za papu Grgura VII. Godine 1074. normanski knez Amiko II, inače kao i Robert Papin Vazal, pustošio je obalu istočnog Jadrana. Za to je vrijeme Gerard, nadbiskup Siponski, bio u misiji na koju ga je poslao Grgur VII. Gerard je prvo otišao do Dubrovnika, a zatim je u Splitu održao sabor na kojemu je obnovljena Ninska biskupija. Dok je Gerard bio u svojoj misiji, Amiko je zarobio kralja Hrvatske. Tko je taj kralj točno, ne zna se. Ali vjerojatno je to bio Petar Krešimir IV. Nestakom tog kralja otvorio se put za još jednu pobjedu Grgura VII. Taj će papa u Hrvatsku poslati opata Gebizona i biskupa Fulkojna, koji će okruniti novog hrvatskog kralja. U onoj teškoj situaciji s Robertom na jugu i Henrikom IV. na sjeveru bila je to jedna pobjeda Grgura VII. Neće biti zadnja, govori profesor dr. Neven Budak. dakle, Grgur VII. je sasvim sigurno jedan od eh, najvećih papa u povijesti papinstva uopće, a pogotovo je u ovom razdoblju važan upravo zbog svoje uloge u toj borbi za investituru. On doduše to nije riješio, dakle taj sukob se nastavio i nakon njega, ali je pokazao da u toj igri između carstva i papinstva papinstvo može biti ravnopravni igrač čak u nekom trenutku i dominantan. Kako je to uspio? To je uspio pridobivajući kraljeve pojedinih kraljestava na svoju stranu. Dakle, sama vojna sila papinstva naravno nije bila nikakva, odnosno vrlo mala, nije, nije baš nikakva, ali vrlo mala, pogotovo u usporedbi sa carstvom, ali e, sa nizom savezništava stvar se mijenja, odnos ravnoteža se mijenja, odnos snaga i tako je zapravo papa koji je u početku te borbe morao bježati iz Rima i našao se u teškoj situaciji. Na kraju je ipak natjerao Henrika IV. cara da dođe u Kanosu i da mu se tamo pokloni odjevenu pokajničko dijelo bosonog, e, padne pred njim i traži oprost. Velim, to nije završilo borbu za investituru, ona se nastavila i u 12. stoljeću još uvijek, ne, ali eto bio je to jedan veliki trenutak u povijesti papinstva. Henrik IV. nazvao je grgura VII. lažnim opatom Hildebrantom. Ali papa je bio taj koji je prisilio kralja da dođe u kanosu i pokloni se i zatraži oprost. To nije značilo da je njemački kralj odustao od borbe. Henrikovi protivnici u ožujku 1077. za njemačkog kralja okrunili su Rudolfa od Reinfeldena. Ali nakon što je papa s Henrika skinuo kaznu ekskomunikacije, više nije bilo tako lako svrgnuti kralja. Godine 1080. Henrika IV. opet je ekskomunicirao Grgur VII i priznao je Rudolfa za kralja, ali onda se Henriku osmijehnula sreća. U bici kod Elstera Rudolf je teško ranjen i umre od posljedica tih rana. Prije bitke Henrik je uspio u Brixenu na sjeveru Italije okupiti 27 biskupa koji su prvo optužili Grgura za palež, svetogrđe, štovanje i tumačenje snova te za čarobnjaštvo, a onda ga svrgnuli i za papu postavili nadbiskupa Viberta od Ravene koji je uzao ime Klement III. Godine 1084. kralj Henrik IV. osjetio se dovoljno moćnim da povede vojsku na Rim. Grgur VII. sklonio se u Anđeosku tvrđavu, nekadašnji mauzolej rimskog cara Hadriana i u pomoć pozvao ljude koji su mu već nekoliko puta pomogli. Robert Giscard odlučio je pomoći papi i do Rima je došla normanska vojska od 6000 vitezova i oko 30.000 pješaka. Kada je Henrik čuo za to, brzo je otišao iz Rima. U gradu su ostale samo rimske pristalice cara i kralja i protivnici pape Grkura. John Julius Norvić u knjizi Apsolutni monarsi povijest papinstva piše. Tri dana Robert čekao u svome taboru, nesiguran je li Henrik u istinu pobjegao. Onda je 27. svibnja 1084. godine pod okriljem mraka u tišini pokrenuo svoju vojsku. U zoru je napao i za nekoliko minuta njegove udarne trupe probile su se kroz flaminijska vrata. Naišli su na tvrd otpor. Cijelo područje oko Marsovih polja, četvrti koja je ležala odmah na rijeci nasuprot Castel Sant'Angela, postalo je gorući pakao. Nije prošlo dugo vremena i normani su potjerali branitelje preko rijeke, oslobodili papu iz tvrđave i u triumfu ga odnijeli do izgorenih ruševina Lateranske bazilike. Triumf je međutim bio kratkotrajan. Cijeli je grad bio predan pustošenju i pljačkanju u kojem se nekoliko jedinica Robertovih sicilijanskih saracena nije baš istaknulo u suzdržanosti. Trećeg dana, dok se zvjerstva i krvoproliče još uvijek nisu smanjivala, Građani Rima to više nisu mogli trpjeti i cijeli je grad ustao protiv napadača. Robert Guiscard sada se našao okružen. Spasio ga je u zadnji tren njegov sin, koji se probio kroz neprijateljsku gomilu kako bi ga spasio, ali ne prije nego što su Normani, koji su se sada borili za svoje živote, zapalili grad. Ovo je za Rim bila katastrofa kakvu povijest nije vidjela od vremena barbarskih invazija šest stoljeća prije. Grgur je opet pobjedio Henrika IV, ali zato je platio skupu cijenu. Od Koloseuma do njegove rezidencije u Lateranskoj palači nije bilo niti jedne čitave zgrade. Kada je vatra prestala gorjeti, vođe Rima koji su ostali živi došli su do vojvode Roberta Miskarda i legli pred njim na zemlju. Oko vrata su imali užetom svezan mač bez korica, Grgur VII nije mogao ostati u Rimu. Građani bi svog nekadašnjeg miljenika napali čim bi Normani otišli i on je s normanskom vojskom otišao iz grada. Umre u Salernu 25. svibnja 1085. koji je tada već bio deset godina u normanskim rukama. U hrvatskim zemljama Grguru je išlo bolje, u listopadu 1075. njegov zaslani Gebizon okrunio je Dmitra ili Demetrija Zvonimira za hrvatskog kralja. O njegovom podrijetlu postoje rekao bih uglavnom dva različita mišljenja. E, jedno je da je on pripadnik e, bočne loze kako ćemo u literaturi najčešće još uvijek sresti Trpimirovića, e, mislim da bismo trebali govoriti o Krešimirovićima. Dakle, jedna loza koja se odvojila na kraju desetoga stoljeća, jedan pripadnik tog roda je završio u Veneciji i kada su mletački patrici Orseoli s kojima je on bio vezan i njegov rod bio vezan bili protjerani iz Venecije, otišli su u Ugarsku na Ugarski dvor i pretpostavlja se da je on zajedno s njima kao dječak dijete došao na Ugarski dvor i da je od tamo onda krenula njegova karijera. To nije sasvim izvjesno jer se moramo zapitati kako bi onda on na jednom završio kao ban, pa onda i duks, odnosno prestalo nasljednik na hrvatskom dvoru. S druge strane, on, kada je već bio kralj, daruje pravo svom ujaku ubiranja poreza sa posjeda u Hrvatskoj, pa onda ako mu je ujak imao posjede u Hrvatskoj i živio u Hrvatskoj, onda bismo zapravo trebali pretpostaviti i da je on rođen u Hrvatskoj. Nažalost, ne možemo, nemamo drugih izvora koji bi sad tu nešto konkretnije o tome rekli. Jedan od argumenata zašto se mislilo da on ima veze sa Ugarskom, odnosno Slavonijom i da je tamo bio je upravo njegovo ime, Demetrije ili Dmitar ili Dimitrije, kako se već piše, e, zato jer je sveti Demetrije bio zaštitnik Sirmija, odnosno Srijemske Mitrovice i onda se mislilo, eto, njegovo ime je rezultat širenja kulta tamo po panonskoj nizini. Stjepan Držislav dobije znakove kraljevske časti iz Bizanta. On je bio sin Mihajla Krešimira II. i kraljice Jelene. Mihajlo Krešimir bio je pak sin Krešimira, prvog hrvatskog kralja koji nosi to ime. Zato neki povjesničari smatraju da od njegovog vremena ne treba govoriti o dinastiji Trpimirovića, već o dinastiji Krešimirovića. Držislav je narodno ime, Stjepan je kršćansko ime dobiveno kada je okrunjen za kralja Bizanskom krunom. Stjepan Držislav imao je tri sina, Krešimira, Kojislava i Svetoslava. Braća su se brzo sukobila oko vlasti. Neven Budak u knjizi Hrvatska povijest od 550. do 1100. piše. Stjepan I. Držislav imao je tri sina, što je otvorilo pitanje nasljeđivanja krune. Ne znamo je li kralj prije svoje smrti odlučio prepustiti krunu samo jednom sinu ili je jedan od braća odlučio uzurpirati vlast. Ivan Đakon, pišući o tome kako je jedan od braće Suronja dočekao dužda Petra Orseola u Trogiru, navodi da je ovaj bio svrgnut bratskom varkom, čime je izgubio krunu. U historiografiji su se oblikovala dva tumačenja genealoških odnosa tog i sljedećeg naraštaja Trpimirovića. Po jednom, Krešimir III. i Goislav svrgnuli su s vlasti Svetoslava Suronju, koji je u Trogiru duždu predao svojeg sina Stjepana kao taoca. Taj se Stjepan poslije oženio duždevom kćerkom Hicelom i onda, zajedno sa iz Venecije prognanim Orseolima, otišao na dvor Arpadovića. Od njega je možda poticao Zvonimir. Drugo, starije i prihvatljivije tumačenje, usklađeno s podacima iz darovnice za Diklo i drugim ispravama Petra Krešimira IV., tumači da je Krešimir III. nosio nadimak Suronja i da je on zbačen s prijestolja u pobuni Svetoslava i Gojslava I. Njegov se sin Stjepan, nakon ženitbe s Hicelom, vratio u Hrvatsku i zasio na prijestolje kao Stjepan II, otac Petra Krešimira IV, koji bi u tom slučaju nosio imena obojce svojih djedova, Krešimira III i Petra II Orseola. Kako god bilo, to su imena hrvatskih vladara nakon Držislava. Među svim tim imenima nema Demetrija ili Dmitra. Činjenica je da zapravo u Hrvatskoj nemamo tog imena inače baš. Dakle, to bi govorilo u prilog tome da nije iz Hrvatske, ali s druge strane ne znamo zapravo, pošto ne znamo komu je bila majka, ne znamo komu je bio otac, ne znamo zapravo ništa konkretno, ne? može biti da je došao neko iz Bizanta, recimo, iz Soluna, gdje se štovao kult Svetog Demetrija. Tako da, eto, to su pitanja koja moraju ostati nužno otvorena, jer na njih nema odgovora. No, u svakom slučaju, on je bio ban. Također ne znamo zapravo ban čega je bio. Obično se tumači da je bio slavonski ban, zato jer je eto, iz Ugarske došao, pa je vezan uz Ugarski dvor. Međutim, to pitanje otvoreno kao što je uopće otvoreno pitanje položaja Slavonije u 11. stoljeću, dakle kome ona zapravo pripada, je li pripada Hrvatskoj ili pripada Ugarskoj kroz cijelo stoljeće ili se taj položaj mijenjao s vremenom, premalo izvora imamo koji bi tu nešto decidirano govorili i omogućili nam neke čvrste zaključke. E, u svakom slučaju on uz pomoć svojih ugarskih rođaka vraćati u Marku Dalmatinsku Hrvatskoj. Dakle, on je u Hrvatskoj djelatan u tom trenutku i nameće se kao duks, dakle kao e, prijestolo nasljednik e, u vrijeme Petra Krešimira i biva izabran za kralja nakon prestanka vladavine Petra Krešimira on je na ovaj ili onaj način morao izgurati Stjepana, dakle nečaka Petra Krešimira, koji je završio, kao što smo rekli, u samostanu. Je li on stvarno bio bolestan pa se nije osjećao sposobnim preuzeti vlast, a onda se s vremenom oporavio pa je 15 godina stariji zaključio da ipak može vladati ili je to bio, kao što često u politici biva, iz zdravstvenih razloga je se morao povući, pod navodnicima naravno. Ne. Dakle, ne znamo što se točno dogodilo. Ništa zapravo ne govori o tome da bi Zvonimir nekakvim stvarno nasilnim putem došao na vlast. Dakle, nije nikoga ubio, likvidirao, nije bilo nikakvog rata, ništa. On je jednostavno, vjerojatno, svojom vještinom, a uz podruku svojih ugarskih rođaka, pošto je bio oženjen ugarskom princezom, sestrom Ugarskog kralja, se nametnuo kao najjača osoba u Hrvatskoj i, i tako zasio na prijestolje. Moramo naravno e, imati u vidu da nakon što su Normani oteli hrvatskog vladara, očito situacija baš nije bila stabilna u Hrvatskoj, sasvim sigurno. Dakle, situacija je bila teška, mogli bismo reći možda čak i alarmantna i trebalo je izabrati nekoga koji je u stanju stvari dovesti u red, a po svemu sudeći Zvonimir je to znao. Godine 800. na Božić Papa Lav III. okrunio je Karla za rimskog cara, Karlo je tada već bio franački kralj koji je vladao većim dijelom zapadne Europe, ali to je krunjanje bilo znak da se zapad od propasti zapadnog rimskog carstva opet ujedinio pod jednim vladarem. Papa jest okrenio Karla, ali je nakon krunjanja pao pred carem i ispružio se na podu pred njim. Kako to piše Peter Wilson u svojoj povijesti Svetog rimskog carstva, srca Europe, Lav je činom stavljanja krune na Karlovu glavu izmislio cijelu ceremoniju krunjenja. Bizanski carevi nisu koristili krune za krunjenje sve do 10. stoljeća. Karlo je rekao za sebe da je car kojeg je okrunio Bog. S dolaskom karolinške renesanse, kulturne obnove u zemljama u kojima je vladao Karlo, otkrivala se i rimska tradicija. Njemačka riječ kajzer i slavenska riječ car dolaze od riječi Cezar. Riječ kralj dolazi od Karlovog imena. Karlo Veliki bio je prvi koji je na novčićima koje je kovao bio prikazan u profilu i na glavi je imao krunu od hrastovog lišća. Kada se Karlo krunio za kralja Langobarda, na glavu je stavio krunu od željeza. Godine 1075. Grgor VII. preko svog izaslanika Gebizona okrunio je za kralja Hrvatske i Dalmacije Dmitra Zvonimira. Dokument u krunjenju počinje ovako. Ja, Demetrije, koji se zovem Izvonimir, milošću Božjom, knez Hrvatske i Dalmacije, kojeg si ti, gospodine Gebizone, pošto si kao poslanik apostolske stolice primio vlast od gospodina našeg pape Grgura, u Salonitanskoj crkvi Svetog Petra, nakon zajedničkog i složnog izbora čitavog svećenstva i naroda, zastavom, mačem, žezlom i krunom uveo u upravu kraljevstva i postavio za kralja, tebi se zavjetujem, obećavam i obraćam, da ću stalno ispunjavati sve što mi njegova časna svetost naloži. To je zapravo fraza koja se često ponavlja jer opis svog stanovništva glasi svećenstvo i narod, to znači svi. Očito je tamo održan neki sabor i na tom saboru je aklamacijom potvrđen Zvonimir za kralja. Sad, kako je točno taj proces izgledao, to naravno ne znamo, ali teško je baš zamisliti da je neko tamo na skupštini digao ruke i rekao ja predlažem Mira za kralja i da su svi onda se s tim složili. Očito su tome prethodile razne političke igre, dogovori, diplomacija i došlo se na tu skupštinu sa već gotovim zaključkom, a onda naravno skupštini nije preostalo drugo nego da aklamacijom to prihvati, pošto se nije glasalo da bi se brojali glasovi, onda niti je bio definiran kvorum ni ništa. Dakle, to je tako funkcioniralo. Zvonimir je papi dobro došao u sklopu te njegove politike vezane uz borbu za investituru kao evo, još jedan kojem je on mogao poslati krunu i tako svoju svjetovnu vlast osnažiti naspram carstva, a Zvonimiru je papa pak dobrodošao jer je podloživši se papi zapravo na neki način se zaštitio i od carstva jednoga, dakle Svetog Rimskog carstva i od drugog carstva, odnosno Bizanskog carstva. Tako da je to bio jedan dosta mudar potez koji je dakle, Zvonimiru omogućio onda očito stabilnu vlast u tih sljedećih manje od 15 godina koliko je vladao. Gdje je bio dvor hrvatskog vladara ne zna se. S Petrom Krešimirom IV. dobivamo u izvorima potvrdu organizaciji dvora. To ne znači da dvor nije postojao prije. Djed je vjerojatno bio majordom, upravitelj vladarskih imanja. Tepčija je čini se bio vladarev sudac. Na Krešimirovom dvoru postoji niz dužnosnika poput štitonoše, ubrusara, vratara, ključara, psetara i sokolara. Gdje je bilo sjedište hrvatskog vladara ne zna se pouzdano. Knez Mislav imao je takozvani kurtis, kombinaciju stambenih i gospodarskih zgrada kod neke crkve Svetog Martina. U Trpimirovoj darovnici spominje se Klis kao mjesto vladarskog dvora, ali gdje se on točno nalazi ne zna se. Iz izvora znamo da su hrvatski vladari boravili u Kninu, Biogradu, Šibeniku i Ninu, ali se ne zna gdje bi bila njihova palača. Vladari iz loze Trpimirovića ili Krešimirovića krunili su se u Biogradu. Zvonimir je napravio iznimku. On se krunio u Solinu pred crkom svetog Petra i Mojsija, današnjoj šupljoj crkvi. Nakon tog krunjanja dogodio se još jedan raskid s dotadašnjom tradicijom. Osim toga dajem, predajem i potvrđujem apostolskoj stolici samostan svetog Grgura koji se zove Vrana sa svim njegovim blagom, to jest sa srebrnom kutijom koja sadrži moći svetog tijela blaženog Grgura, dva križa, kalež i pliticu, dvije zlatne krune ukrašene dragim kamenjem, evanđelje okovano srebrom sa svima njegovim pokretnim stvarima i nepokretnim dobrima, neka bude vječno gostinjac poslanicima Svetog Petra i u njihovoj potpunoj vlasti, ali uz uvjet da se samostan ne preda ni jednoj drugoj vlasti, nego da za sva vremena bude od svakog tereta slobodan i oslobođen i vlasništvo Svetog Petra, koje ćemo braniti ja i moji nasljednici. Pretpostavljam da se tu radi o krunama kojima su se krunili vladari do tog vremena, uključujući Petra Krešimira da su to vjerojatno krune koje su došle iz Bizanta, kao što sam već rekao, u vrijeme Stjepana I. Držislava i bile u uporabi sve do tada. A da je Zvonimir htio simbolički raskinuti sa prethodnom dinastijom i da je zato od pape zatražio i dobio krunu i okrunio se tom krunom, a ove dvije koje mu više nisu trebale je poklonio papi zajedno sa nekim drugim dragocinostima koje su se nalazile u tom samostanu Svetog Grgura u Vrani. E, Zvonimir je, to treba reći, prihvatio papu za svog suverena, a on je postao papin vazal i predao je Hrvatsku papi kao leno. Dakle, papa je postao senior i on zapravo vrhovni gospodar Hrvatske, koju je onda darovao Zvonimiru u zamjenu za to da ga Zvonimir pomaže savjetom kad bude trebalo, a ako bi bilo potrebno, vjerojatno da ga i vojno pomaže. E, I u sklopu te razmjene Zvonimir je papi poklonio taj samostan Svetog Grgora u Vrani, u blizini Biograda, gdje su se čuvale razne dragocjenosti. Smisao toga je bilo da papini legati kad dolaze u Hrvatsku imaju svoju stalnu bazu, dakle gdje mogu boraviti. Moramo se sjetiti da je to blizu Biograda, dakle grada u kojem su se krunili vjerojatno hrvatski vladari, tako da je to bilo pogodno mjesto za ustanovljavanje neke baze za papinske zaslanike. U riznici tog samostana, osim ove dvije krune i nekih drugih dragocjenosti, nalazio se i srebrni relikvijar svetoga Grgura, dakle to je pogotovo bilo onda simbolička gesta prema papi Grguru da mu se daruje relikvijar sa kostima sveca po kojem je on sam nazvan. Na zapadu Europe u drugoj polovini 11. stoljeća događala se žestoka borba za investituru, sukob crkvene i svjetovne vlasti oko toga tko će postavljati papu i biskupe i tako kontrolirati crkvu. Sukob se prelijevao i na svjetovnu vlast. Kraljevi su bili ekskomunicirani, krune skidane s glava i stavljane. Na istoku Europe također nije bilo mirno, ali sukobi su bili drugačiji. Georgije Ostrogorski u svom klasičnom dijelu povijest Bizanskog carstva razdoblje od 1025. do 1081. obrađuju u poglavlju pod naslovom Vladavina carigradskog činovničkog plemstva. O tom razdoblju govore naslovi dva podpoglavlja tog poglavlja. Raspad srednje bizanskog državnog sustava i unutarnje i vanjsko političko rasulo. Normani Roberta Gviskarda istjerali su Bizanc juga Italije. Godine 1064. ugarska vojska napala je Beograd, ključnu utvrdu na Dunavu. S pečenezima, polunomadskim turkijskim narodom iz stepa Srednje Azije ujedinili su se Uzi, također polunomadski narod, i provalili na Balkanski poluotok sve do Makedonije, Trakije i Grčke. Jedan tadašnji bizantski kroničar napisao je da je zbog tih provala cijela Europa pomišljena na izbjeglištvo. Ali najveća opasnost dolazila od Turaka Selđuka koji su kroz Malu Aziju prodirali u srce Bizanta, tamo gdje se nalazila njegova ekonomska osnova i prostor odakle se novačilo najviše vojnika. Godine 1071. kod Mancikerta, danas sela u istočnoj Turskoj, sukobile su se vojske Bizanta, koje je vodio car Roman IV. Diogen i Turaka Selđuka, koje je vodio sultan Alp Arslan ključni trenutak te bitke, ovako opisuje John Julius Norvić u drugom tomu svoje trotomne povijesti Bizanta nazvanom Apogej. Cijelo podne carska vojska napredovala je kroz stepu ali umjesto da prema njoj izađu kako bi joj se suprotstavili, Selđuci su se polako povlačili u širokom polumjesecu, ostavljajući inicijativu svojim strijelcima na konjima koji su galopirali uzduž bizanskih bokova i zasipali ih strijelama. Razbješnjala konjica napustila bi bojni red i progonila ih do podnožja brda, a tamo ih je, teško da to treba i reći, čekala pripremljena zasjeda ali za sve frustriranijeg cara u središtu gdje je neprijatelj trebao biti, bila je i dalje praznina. I on je jahao i jahao, navodno uvjeren da će, ako tako nastavi, sve do planina prisiliti svoje protivnike da se okrenu i bore. Onda odjednom primijetio je da sunce brzo zalazi i da je ostavio svoj tabor nebranjenim. Nije bilo smisla dalje progoniti neprijatelja ako je on uistinu nekoga progonio. Zapovjedio je da se okrenu carske zastave, bio je to dogovoreni znak za promjenu smjera i okrenuo svog konja. To je bio trenutak na koji je čekao Alparslan. Sa svoje osmatračnice na brdima promatrao je svaki romanov pokret i tek je tada dao zapovjed za napad. Dok su njegovi ljudi kuljali prema stepi, bizanski poredak slomio se u kaosu. Neke od plaćeničkih jedinica, kada su vidjele okrenute zastave, pretpostavile su da je car ubijen i počele bježati. U međuvremenu su se Selđuci probili odmah iza razbijenog poretka i odvojili ga od zaštitnice. U tom trenutku zaštitnica je mogla opravdati svoje postojanje i krenuti naprijed, stisnuti neprijatelja između svojih redova i onih koji su se povlačili, te tako spriječiti da neprijatelj pobjegne. Umjesto toga, Andronik Duka namjerno je proširio glas među svojim trupama da je car poražen i da je bitka izgubljena. 26. kolovoza 1071. kod Mancikerta bizantska vojska doživjela jedan od svojih najtežih poreza, a car Roman je zarobljen. Kada se Roman vratio iz turskog zarobljeništva, u Carigradu je izbio građanski rat. Bitka kod Mancikerta bit će važan korak prema križarskim pohodima koji će pokrenuti treći moćni papa 11. stoljeća, Urban II. Što se u doba vladanja Dmitra Zvonimira događalo u Hrvatskom kraljevstvu, ne znamo. Zapravo o tome znamo jako malo. Kasnija legenda govori o dobrom kralju Zvonimiru i kako je sve bilo divno i krasno u njegovo doba. Međutim, izvori iz tog vremena Zvonimirovog nam baš ne govore puno. Nemamo, e, sa izuzetkom Bašćanske ploče, nemamo zapravo natpisa na kamenu koji bi nešto govorili, koji bi svjedočili o nekim gradnjama u njegovo doba. Dakle, eto, znamo vrlo malo. Hrvatska se umiješala u sukob između Venecije i Bizanta. Ne znamo baš puno o tome, dakle, osim eto, se uključila. Dakle, doista vrlo, vrlo malo podataka koji bi rasvijetlili tu njegovu vladavinu, iz čega do duše onda možemo izvući zaključak. Znate, ako o nekom razdoblju nema povijesnih izvora. Jedan od razloga za to može biti taj da se nije ništa važnoga događalo, pa se nije trebalo ništa bilježiti. Ako se nije ništa važnoga događalo, to znači da nije bilo ratova, da nije bilo katastrofa, nesreća, dakle da je doista ta vladavina vjerojatno protjecala u miru. Ono što znamo da je očito Zvonimir već raspolagao znatno smanjenim fondom kraljevskih zemalja, zato i počinje dijeliti prava na ubiranje poreza jer više nema toliko zemalja koje može dijeliti, što će se onda vidjeti kasnije kad dođu ugarski vladari, da zapravo njihova materijalna baza u Hrvatskoj postaje sve tanja i tanja, a time i njihov utjecaj sve manje i manje. Dakle, to je nešto što je očito počelo već stotinu godina ranije, a onda se i nastavilo u vrijeme Zvonimira. Prema romanu u četvrtom Diogenu, sultan Alp Arslan dobro se ponašao. Isprva kada su mu doveli prašnjevog zarobljenika, on je vjerovao da je riječ o caru, kada su mu potvrdili Romanov identitet, on je naložio da on legne pred njega na zemlju i poljubiju, a sultan mu je stavio stopalo na vrat. Bio je to simboličan čin koji je pokazao tko je pobjednik. Nakon toga se al parslan odnosio prema Romanu kao prema zaštićenom gostu. Roman je sa sultanom dogovorio plaćanje osobne otkupnine i danka te vraćanje turskih zarobljenika. Ali kada je Roman pušten, počele su njegove muke. U Carigradu je bio novi car. Prvo su tamo vladali carica Eudokija i njezin sin Mihajlo Duka, a onda je carica zatvorena u samostan, a Mihajlo VII proglasio se carem. Što se dalje događalo s Romanom Diogenom piše Georgije Ostrogorski. Cara Romana, koji se vratio iz turskog zarobljeništva, carigradski su vlastodržci dočekali kao neprijatelja i buknuo je građanski rat. Na posljedku se Roman predao, vjerujući u jamstva koja su u ime Mihajla VII. potpisala tri metropolita i koja su mu obećavala potpunu osobnu sigurnost. Ali još prije nego što je stigao do Carigrada, užarenim su mu željezom iskopane oči. Psel, zaštitnik Mihajla VII, nadmašivši samoga sebe, poslao je oslijepljenom caru pismo u kojemu njega, svoju žrtvu, veliča kao sretnog mučenika. Bog mu je oduzeo oči jer ga je smatrao dostojnim uzvišenijeg svjetla. Roman Diogen nakon kraćeg je vremena preminuo od užasnih rana. Kako je umro Dmitar Zvonimir ne znamo. U izvorima imamo dvije verzije njegove smrti. Jedna je prirodna, druga je nasilna. To je naravno jedna povijesna kontroverza koja, na koju je potrošeno jako puno papira i tinte. U 19. stoljeću je nekako pretezala teorija da je on bio ubijen i da je umirući prokleo Hrvate da nemaju više vladara od svog jezika, odnosno dakle svoje nacionalne vladare. Međutim, onda u 20. stoljeću nekako se počelo više isticati da je on vjerojatno jednostavno umro, da ništa od te legende ne stoji jako se puno polemiziralo još 60. i 70. godina 20. stoljeća na tu temu, samo spominjem raspravu između Nade Klajić i Stjepana Gunjače, dakle Nada Klajić koja je zagovarala u prirodnu zvonimirovu smrti Stjepana Gunjače koji je inzistirao na njegovom ubojstvu. E, radi se zapravo o legendi koja je nastala u 14. stoljeću najvjerojatnije vezana uz rod Šubića Bribirskih, dakle moćnih knezova koji su u jednom času krajem 13. početkom 14. stoljeća vladali gotovo čitavim hrvatskim kraljevstvom poput nekih vladara i možda su čak imali i ambicije da Hrvatsko kraljevstvo odvoji od Ugarskoga, to sad možemo samo nagađati, i možda u sklopu te njihove politike je nastala i ta legenda o Zvonimirovoj smrti. Nije zapravo sasvim isključeno, kada smo spominjali Zvonimirovo podrijetlo, da je on možda bio iz tog roda bribirskih knezova. Na to ne upućuje ništa osim same te veze bribiraca sa tom legendom ali može biti da je njima bilo stalo do te konstrukcije tog sjećanja na Zvonimira zato jer je bio njihov. Ali čak i ako to nije slučaj, dakle ako nisu oni direktno imali veze s njim, ipak je ta legenda najvjerojatnije nastala u okrilju njihovog dvora ili njihovih dvorova, pošto su oni u raznim trenucima vladali raznim dijelovima Hrvatske i Bosne, a naravno i Dalmacije. Dva izvora govore o prirodnoj smrti Dmitra Zvonimira. Jedan isprava kralja Stjepana II. piše da je pred Stjepana došla upraviteljica Splitskog samostana s nekim svojim sestrama i sa sobom donijela neku ispravu koju je dao nedavno preminuli kralj Zvonimir. Isprava je bila u korist njezinog samostana i odnosila se na kraljevski posjet po imenu Lažani. Drugi izvor ovako glasi – u to je vrijeme umro kralj Svinimir i nije ostavio ni jednog baštenika od svog potomstva. Tako je dakle izumro čitav rod kraljevske krvi i nije bilo više nikoga tko bi mogao po pravu naslijediti kraljevstvo Hrvata. Izvori koji govore o nasilnoj smrti kralja Dmitra Zvonimira puno su duži, govori profesor doktor Neven Budak. Dakle, ta legenda ukratko kaže kako se papa obratio Zvonimiru, zatraživši da pošalje e, Hrvate u križarski rat. I Zvonimir je sazvao sabor na polju pored Knina, na lokalitetu prema legendi koji se naziva kod pet crkava i na tom saboru je iznio prijedlog da Hrvati idu u križarski rat. Međutim su ovi to odbili, rekli su da ne žele ići ginuti negdje daleko izvan domovine i on je valjda inzistirao i onda su ga oni upili. I umirući je dakle, izrekao tu kletvu koju sam spomenuo izvori koji su bliži vremenu, dakle govorimo ovdje kad je riječ o legendi, govorimo o izvorima od 14. stoljeća nadalje. Izvori koji su bliži vremenu Zvonimira, a to je jedna isprava njegovog nasljednika, neposrednog nasljednika Stjepana III. I onda Toma Arhidžakon koji u 13. stoljeću piše svoju kroniku, govore zapravo da je on umro nigdje se ne spominje nikakvo ubojstvo ni nikakvi dramatični događaj. Bilo bi malo čudno recimo da Stjepan u svojoj ispravi kad spomene Zvonimira ne kaže nesretno ubijeni kralj ili nešto takoga, nego kaže platio je dug smrti nedavno. Ne? Dakle, e, vjerojatnije je da je on jednostavno umro, a da je ova legenda iskonstruirana zato da objasni zašto Hrvati nemaju svog vlastitog kralja, nego su podložni ugarskim kraljevima. I zato može biti da je to dio te politike bribiraca da rade na osamostaljenju Hrvatskog kraljevstva. Godine 1063. vojska njemačkog kralja Henrika IV. upala je u Ugarsku. Cilj je bio osigurati Ugarsko kraljestvo za Solomona, sina Ugarskog kralja Andrije I i supruga Judite, kćerke oca Henrika IV. cara i kralja Henrika III. Na vlasti je Ugarskoj tada bio Bela I koji je poginuo nesretnim slučajem dok je vodio vojsku na bojište. Njegovi sinovi Geza, Ladislav i Lambert pobjegli su u Poljsku. Kralj je postao Solomon. On je vladao do 1074. kada je njegova vojska poražena kod Modjeroda, pored Pešte. Porazila ju je vojska koju su okupili Geza i njegova braća. Solomon je pobjegao na zapad, Geza je dobio krunu i vladao do 1077. Kada je Geza umro 1077. svi njegovi sinovi bili su maloljetni i na prijestolju ga je naslijedio njegov brat Ladislav. Taj vladar, kojeg Paul Engel u svojoj povijesti krune svetog Stjepana naziva u Stjepana jednim od najsjajnijih osoba rane mađarske povijesti, vidjeći prigodu koja se otvorila na južnim granicama njegovog kraljestva kada je umro Dmitar Zvonimir. O tome sljedećeg četvrtka.